книгу історії. Нащадки заздритимуть магніт, кабам, Чорнобильська атомна. Мої вірші на Заході. Хай це знає кожен, хто заплутався в тенетах українського буржуазного націоналізму, вважаю себе зобов'язаним і надалі пропагувати, і хоч помилки минулого важким тягарем лежать. Ну так что, дорогой товарищ третий секретарь, твой сын оказывается подонок? Ну как же, связался с подозрительными элементами? Антисоветчину порит? Да что ты мне здесь рассказываешь? Вот письмо из порткома, он советскую власть не признает. Он пропагандирует буржуазную идеологию. Он комсомольского работника избил, комсомольского работника, понял ты? Миллионы громадян республики. одностайно заявили про те, що політичний смисл радянської демократії, ленінські принципи національної політики, зафіксовані в Конституції УРСР, відповідають корінним інтересам українського народу, народу, який знайшов своє щастя і піднявся до вершин розквіту, народу, який 60 років тому рішуче вибрав. І викинув на смітник історії демагогічні свободи. Не клейте, дурня, краще подумайте про своє майбутнє. Ви стільки вже не творили, що вас і в тюрму не приймуть. Сьогодні на порядку денному тільки одне питання. Антигромадська, антиколективна от себе додала б антирадянська поведінка студента. Не дозволимо, не допустимо. Наш факультет ідеологічний. О, постать дуже оригінальна що ж будемо очищатися. А з відщепенцями тепер говоритимуть інакше, це сам Леонід Ілліч заявив. Геть з нашого дому. Ти нам не син більш. Відщепенцю, відщепенцю, ми зречемось тебе, ми откажемось від тебе навіки. Ми в газету, в газету напишемо, що ти нам не треба враг народа. Да как дадим вам двенадцать лет, семь и еще плюс пять, да как похлебаете баланды, да покатаете бревна на лесоразработках, на лесоразработках, на лесоразработках. Я заплющив очі міцніш, а голоси наростали і наростали, а пики все пхались і пхались до мене, товпилися одна поперед одної тягли свої довгі волохаті руки, в їхніх роззявлених пащеках було чорно, як у псячих ротах, а слова лізли і лізли з них, як здоровезні жаби з нори, і плигали мені просто в лице, і впивалися в мозок. І мені було боляче, як ніколи в житті. Так боляче, що хотілося тікати, куди очі дивляться, аби тільки не жити у цій абсурдній державі серед цих жорстоких і безмозких людей. Смерть бандерівцям. раптом крикнув хтось од монумента, і хор озлоблених голосів зразу ж підхопив ці слова, спочатку в розбрід і без ентузіазму, але що далі то злагодженіше і злагодженіше зазвучала та безглузда фраза, аж переросла в одностайні скандування смерть, смерть, смерть. Звісно, звісно, смерть. Це було їхнє гасло. Вони полюбляли кидатися цим словом ще й як. Вони вставляли його де треба і не треба. Хто ж, як не вони, послали мене на смерть того осіннього дня, коли я зайшов на подвір'я військомату і раптом загледів оту Волгу, а коли в неї знайомого оперативника. О, сказав він, от і ви. Не ждали, наверное. Я і справді не ждав. Я все не міг звикнути до їхніх манер, з'являтися як із під землі, та ще й в найбільш недоречний момент. Я й гадати не гадав, що дідько принесе їх аж через три місяці, коли будуть оформлені всі документи і призначена команда, і навіть повістка на збірний пункт виписана. Поїхали, коротко сказав другий, виходячи з дверей. Военком согласен, надо кончать с этим делом. Я зитхнул и залез на заднее сиденье.